вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у рыхтуючы мінулую перадачу пра аркадзя куляшова і ягоны верш бывай я не мог прамінуць самага трагічнага дня ў гісторыі беларускай літаратуры два стагоддзя 29 кастрычніка 1937 году калі ў менску было расстраляна адначасова 14 паэтаў на наступны дзень 30 дастралялі яшчэ трох агулам каля 20 нешта не ёмчыцца ў свядомасці ад такога факту нешта турбуе і просіць калі не адказу дык хаця б разгляду пытанне смяротнай кары само сабою складанае і вырашаецца по-рознаму пытанне смяротнай кары для паэтаў яшчэ складанейшае маю на ўвазе матывацыі для такога пакарання у нам трэба абавязкова разабраць іх каб зразумець чаму такое было магчыма і чаму такое магчыма увогуле я гартаю сучасны біяграфічны даведнік беларускія пісьменнікі дзе ўжо без эўфемізмаў называюцца даты расстрэлаў і не магу пазбавіцца адчування, што датыкаюся да нейкага таварыства мёртвых паэтаў, забітых і замучаных зусім не на вайне або палеглых пасярод чумы або ў часе стыхійнага бедства, а расстраляных пасярод сталінскага менску пасярод савецкага шчасця і першая маладосці многіх сённяшніх нашых суграмадзян расстраляныя паэты ў адрозненне ад народных і заслужаных маюць стакроць большае права называцца паэтамі бо менавіта ў такой якасці і за такі грэх былі пакараныя чекісцкая куля навечна прыпаяла да іхных абліччаў гэткае званне паэт на гартаеш даведнік а вока ўвесь час трапляе на даты расстрэлу у біяграфіях вершатворцаў міжволі адбываецца нейкая дзіўная падмена паняццяў маўляў калі паэт дык абавязкова мусіць быць забіты або закатаваны інакш ужо быццам і не паэт а Таму сярод расстраляных і памерлых на катарзе у біяграфічным даведніку ушанаваныя і памерлыя сваёй смерцю выглядаюць неадэкватна. Яны таксама называюцца паэтамі, але ж незакатаваныя. Яшчэ больш дзіўна ўбачыць тут у гэтым таварыстве мёртвых паэтаў кагосьці жывога ды яшчэ і знаёмага, каго бачыў во на мінулым тыдні жывыя не выглядаюць сярод забітых жывейшымі. У кагосьці замест радка расстраляны значыцца ўзнагароджаны медалём. У некага ўвогуле ў гэтым месцы пуста. Гэтак жывыя сваякі часам ставяць сабе помнік поруч з нябожчыкамі, толькі што дату не пазначаюць. пра матывацыі тых расстрэлаў. Верагодна, усе нашы паэты былі звінавачаныя ў нацдэмаўшчыне і трацкізме. Але гэта чыста фармальны бок. Ясна, што ані трацкістамі, а неякімі азвярэлымі нацыяналістамі яны не былі. Юныя, як па сённяшніх мерках паэты, пісалі часта наіўныя вершы пра вясну і пра камуну, пра светлае заўтра яны не маглі быць антысаветчыкамі паводле самой сваёй прыроды у якой з дзіцячых гадоў зліліся ў адно рэвалюцыя нацыянальнае станаўленне і паэтычная творчасць па вялікім рахунку яны былі стваральнікамі беларускае пралетарская сведамасці што жыве ў нашым народзе да сёння у колькі разоў даводзілася чуць ад нашых дасведчаных людзей, што да 17 -го году Беларусі не было. Не было і не было б, калі б не тая сацыялістычная рэвалюцыя. Масавая нацыянальная самаідэнтыфікацыя народу супала з усталяваннем савецкай улады, яе парадкаў і камуністычнай ідэалогіі. А гэта значыць, што перакананне ў ролі рэвалюцыі для таго, каб мы беларусы беларусамі азваліся, трапіла не на свядомасны ўзровень, але не на генетычны у кроў. Натуральна, гаворка ідзе не пра навукоўцаў гуманітарыяў, а пра мільёны, пра народ і пра паэтаў, якія лічылі для сябе за шчасце быць выразнікамі глыбокіх перакананняў свайго народа сталінскія рэпрэсіі і калектарызацыя наўрад ці моцна пахіснулі гэтыя перакананні. Рэвалюцыя патрабавала ахвяраў, тысячы і сотні тысяч мусілі легчы ў падмурак усеагульнага шчасця. Рэпрэсіі прынеслі шмат чалавечых трагедыяў, але часта разглядаліся як неабходнасць сапраўдная светапоглядная драма беларусаў пачала разгортвацца ўжо ў нашы дні пасля таго як кастрычніцкую рэвалюцыю самі расейцы пераназвалі у пераварот звыклая формула без кастрычніцкай рэвалюцыі беларусі не было б цяпер мусіць гучаць без бальшавіцкага перавароту беларусій і нас як нацыі не было б у ты што ж мы бандыты якія свядомасны падзел нагадвае раздзяленне сіямскіх блізнятаў але ён неабходны каб аддзяліць боскае і д'яблава паўставанне нацыі гэта станоўчы палітычны эканамічны культурны працэс а крывалы пераварот у суседняй дзяржаве цяпер ужо асуджаны і пераадолены ў наступствах гэта гістарычная анамалія ды толькі няпроста да гэта падступіцца а Оось у рассеі зноў дума і губернатары зноў царскі трыкалёр і знесеныя помнікі дзяржынска сёмага лістапада ніхто не святкуе як дзень рэвалюцыі а ў нас і рэвалюцыя і дзяржынскі і назвы вуліц савецкія ўсё на месцах Вось жа прычына гэтага ў тым што за двае стагоддзе камунізм стаў для масаў народа сынонімам сваёй нацыянальнай прыналежнасці у вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Аднак вернемся ў 37 год. Мы пераканаліся, што ўсе расстраляныя паэты верылі ў камунізм і ў тое, што рай на зямлі не збудуеш без ахвяраў. Таму гэта не матывацыі для іх на расстрэлу. Наўрад ці такія матывацыі прыдумлялі ў НКВД, які кіраваўся разнарадкай, колькі трэба выявіць і расстраляць ворагаў народа. Зразумела, што НКВД сярод паэтаў не выбіраў. Для такога адбору нядаўна быў створаны спецыяльны орган саюз пісьменнікаў. Як вядома, асноўным метадам, які прыводзіў да рэпрэсіяў супраць чалавека быў данос. І пачынаючы з 30 -го году да 30цёмага ужо шмат беларускіх паэтаў на падставе даносаў былі адпраўленыя ў сібір або расстраляныя дзень 29 кастрычніка 37 -го году у гэтым шэрагу асаблівы. У адзін час і ў адным месцы было расстраляна ажно два дзясяткі паэтаў адразу. Цяжка паверыць, што так дружнаю ў адначасе прыйшлі даносы. Больш верагодна, што і саюз пісьменнікаў атрымліваў сваю разнарадку на ворагаў народа а як інакш калі гэтак дружна праводзіўся сенакос нагадаю што саюз пісьменнікаў быў тады не грамадскай арганізацыяй як цяпер а дзяржаўнай установай і старшыня праўлення саюзу михайсь клімкович быў адначасова членам цвк бсср это значыць міністрам літаратурных справаў Такім чынам матывацыі масавага расстрэлу паэтаў трэба шукаць у саюзе пісьменнікаў. Нашыя вершатворцы сталі ахвярамі свайго цэху. Выжыў і пазбегнуў рэпрэсію толькі той, хто ў цэх не ўваходзіў. Скажам, Янка журба, які акурат у 37ым з-за гаробы вачэй пакінуў прац у Менску і перабраўся ў вёску верагодна распараджаліся жыццём паэтаў кіраўнікі цеху прынамсі не без іхнага ўдзелу складалася разнарадка ясна што былі і навушнікі якія подводзілі базу а паколькі базу можна подвесці под каго хочаш і паколькі нашы паэты не былі антысаветчыкамі значыць сутнасныя матывацыі мелі чыста чалавечы маральны і нават сітуацыйны характар незалежна ад таго што пасля пісалася ў пратакол у Янка недалюбваў петруся, а Михась падазраваў, што Андрэй паклаў вока на ягоную жонку. Юрась не пачуваўся геніем і зайздросціў валерку, а Сымон адчуваў, што сам не трывала стаіць на нагах. Верагодна, і кватэрнае пытанне тут адыграла сваю ролю на поўніцу. Цікава, хто з клясыкаў айчыннай літаратуры складаў тую разнарадку, самы галоўны свой твор і ці была гэта пісьменніцкая тройка на ўзор асобай нарады і ці праходзяць творы тая тройкі ў сённяшніх беларускіх школах. Yeah. ўяўляю як іх выводзяць на расстрэл усіх разам можна ўзяць сітуацыю якую так ясна выпісаў у сваім жоўтым пясочку васіль быкаў але мне чамусьці больш уяўляецца ўнутраны двор кгб у менску ці нават дворык самой амерыканкі унутранай турмы кгб Магчыма, гэта слова паэт, майстар слова патрабуе нейкага гарадскога антуражу, гэтых тоўстых сценаў і закратаваных вокнаў. Падае снег. Іх вышыхоўваюць у адзін шэраг, завязваюць вочы, але я ўсё адно пазнаю іх у твар. Міхась Зарэцкі ужо на той час знакаміты пісьменнік аўтар трох раманаў апавяданняў і п'ес пераклаў між іншым па-беларуску швейка. Адукацыю меў папоўскую, а прафесію вайсковую. Мудры у свае 35 гадоў чалавек. Алесь дудар на тры гады маладзейшы адзін з завадатараў той маладнякоўскай бурапены. У яго быў зборнік з такой назвай і залацісцей і сталёвей. Платон галавач, камсамолец, партыец ягоная аповесць спалох на загонах ёсць у сённяшніх навучальных праграмах анатоль вольны василь каваль валеры маракоў паэты маладнякоўцы юрка лявонны назваў свой першы зборнік камсамольскія вершы по-беларуску пераклаў 800 тысяч кіламетраў под вадой жуляверна азяма піваваараў паспеў выдаць толькі адзін зборнік у Васіль Сташэўскі паспеў болей, пісаў п'есы і прозу. Каля дзясятка кніг. Пяцёра расстраляных пісалі на ідыш: Бранштейн, Дунец, Кульбак, Харык і Юдельсон. Характэрная дэталь. Менск у 20-30-е гады быў у поўным сэнсе слова мультыкультурным горадам. Выходзілі кнігі і перыёдыкі ставіліся п'есы па-польску, па-габрэйску, па-літоўску. Тут жылі і творцы на ўсіх згаданых мовах. Скажам, Менск нагадваў вільню з яе сярэднявечнымі традыцыямі такі сабе культурны кацёл, дзе на сутоках розных культураў нараджаліся шэдэўры але менскі мультыкультуралізм быў цалкам знішчаны ў трыцатыя. Польскія габрэйскія літоўскія пісьменнікі былі расстраляныя або высланыя ў гулах. Пасля вайны колішняя традыцыя не адрадзілася да нашых дзён. Вось чаму і за саветамі і сёння беларушчына ў Мску пачуваецца як у пустэчы, чужакавата. І беларускае слово на вуліцы адразу звяртае на сябе ўвагу. Назаўтра пасля расстрэлу 29 кастрычніка дастрэльвалі яшчэ трох. Гэта былі Тодар кляшторны, Янка Нёманскі і Юлі Таубін. Маладзенькі губашлёб Таубін пісаў наіўныя вершы. Нас мільёны, мы інакшай лепшай долі кавалі. Гэту долю гэта шчасце нам крывёю здабылі. згадваючы той кастрычніцкі расстрэл, задаешся думкай, а дзе ж былі людзі. Літаратурнае жыццё тады, як і цяпер кружляла галоўным чынам паміж рэдакцыямі, выдавецтвамі, радыё, навучальнымі установамі і само сабой саюзам пісьменнікаў. Няможна паверыць, што масавае забойства 20 сябрукоў паэтаў прайшло для гэтых тусовак незаўважна. Сапраўды на той момант ужо былі высланыя і знішчаныя многія постаці беларускае літаратурнае жыцця. Але восеньскі расстрэл 37мага у гэтым шэрагу беспрэцэдэнтны. Як правіла, расстрэльвалі аднаго і звесткі пра ягоную гібель маглі не выйсці са сценаў турмы. У тым самым кастрычніку другога расстралялі лукаша калюгу 14 поляка жарскага 20 мехася чарота пазней у розныя дні снежня расстраляюць дварчаніна курдзіна і петуховича Дапускаю, што нехта папракне мяне ў недарэчнасці або нават немаральнасці параўноўваць сітуацыю расстраляных паэтаў з сітуацыяй тых, хто выжыў. Тым не менш, прыведзеныя факты пра масавае знішчэнне вершатворцаў і саюзаўскую разнарадку даюць на маю думку падставу нават не тое, што шукаць пісьменніцкай салідарнасці, а адказаць на самае простае і чалавечае пытанне, дзе былі людзі. Ці, калі заўгодна, дзе былі іншыя персанажы таго біяграфічнага даведніка, якім пашчасціла пазбегнуць расстрэлу. Эдзі агняцвет на момант расстрэлу працуе рэдактарам беларускага радыё. Тамсама кастусь Губарэвіч. Праз два гады агняцвет стане кансультантам у кабінеце маладога аўтара саюза пісьменнікаў. Слова кабінет у гэтым кантэксце гучыць страшнавата між іншым на момант расстрэлу кансультантамі ў кабінеце працавалі пятро глебка і аркаць куляшоў а галоўным кансультантам быў кузьма чорны Праўда, у куляшова пасля гэтага ў біяграфіі правал. Напісана, што ў 36 37 быў літкансультантам у кабінеце, пасля ў 41 у армейскай газеце на фронте. Заўважная дэталь, другая палова трых часцяком падаецца ў біяграфіях, як правіла, расплывіста, не па гадах, а перыядам на 5 і болей гадоў. Да прыкладу, у Петруся Броўкі гэты перыяд наогул нічым не пазначаны. Зрэшты, для паэта важнейшыя справы, а не пасады. У 37 ён выдае зборнік вясна радзімы у Віталя Вольска гэты перыяд таксама выпадае. Хоць і сказана, што да 36 -го году працаваў дырэктарам інстытуту літаратуры і мастацтва акадэміі навук БСР. Пасля у 43м былы чэкіст Вольскі працуе загадчыкам аддзела ў газеце раздаем фашысцкую гадзіну. Паміж дзвюма номенклатурнымі пасадамі сем гадоў. Верагодна, творчыя працы, п'есы, пераклады, няма 37 -го году і ў біяграфію кандрата крапівы які да 36 быў загадчыкам аддзела ў часопісе полымя рэвалюцыі наступны радок жыццяпісу пазначаны 39 -м. дзве версіі гэтых біяграфічных по провалаў наступныя або яны хаваліся дзе на дачах і вёсках бо рэпрэсію тады баяліся ўсе або пазней біёграфы схавалі іхнае членства ў кіраўніцтве саюзу пісьменнікаў у у святле згаданых раней разнарадак. Праўда, самых галоўных на той час у саюзе пісьменнікаў не схаваеш. Інакш выйшла б, што і саюз у 37ым не працаваў. На момант расстрэлу старшынём саюзу пісьменнікаў быў Михась Клімковіч, а ягоным намеснікам паэт Андрэй Александрович. Праз год і Александровіча рэпрысуюць, але ён аддзелаецца ссылкай і вернецца ў Мск ужо ў 47ым дырэктарам беларускага аддзялення літфонду быў на той час селан гусеў паводле абавязку ён ведаў матэрыяльнае становішча расстраляных і сасланых паэтаў бо размяркоўваў паміж імі жыллё і дапамогу вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у рэдактарам ліма увесь гэты час з 35 до 41 быў ілля гурскі невядома ці ацэньваў ён таленты рэпрэсаваных творцаў і ці было яму шкада калі расстрэльвалі здольных паэтаў аўтараў ягоныя газеты Тое самае можна сказаць і пра мехася калачынскага адказнага сакратара ў ліме і пра рыгора лынькова які ў гэты самы час працуе чамусьці на гэтай самай пасадзе Галоўным рэдактарам часопіса полымя рэвалюцыі быў Михась Лынькоў, адказным сакратаром Макар Паслядович. У 37ым Васіль Барысенко заступае на пасаду дырэктара інстытуту мовы і літаратуры акадэміі навук, якую ён будзе займаць амаль 30 гадоў. Павел Кавалёў працуе ў звяздзе. Васіль Вітка ў 37ым пераходзіць з чырвонай змены на працу ў лімм. Цікава, што і агняцвет і відка і вольскі пасля ўсяго гэтага перажытага сталі дзіцячымі пераважна пісьменнікамі. Што да расстраляных габрэйскіх паэтаў варта згадаць, што рэжысэрам дзяржаўнага габрэйска тэатру ў 37 працуе Віктор Галаўчынер. Народным артыстам БСР ён стане толькі пасля вайны заснавальнік жа беларуска савецкага тэатру уладзіслав галубок атрымаў званне народнага яшчэ ў 28 аднак это не замінае расстрэлу галубка 28 верасня у 37 а габрэйскую секцыю саюзу пісьменнікаў узначальвае гірш камянецкі І два словы пра народных песняроў. Дэпутат вярхоўнага савету ССР Якуб Колас выпускае зборнік вершаў нашы дні а член цвк бсср янка купала сборнік беларусій ардынаноснай Я разумею, што два народныя паэты нацыі загнаныя ў невыносную сітуацыю і адзін з іх нават спрабуе скончыць жыццё самагубствам. Верагодна, урэшце і сканчае. Бо сядзець у сталінскім прэзідыуме з баржомі і ўсведамляць, што ў гэтыя хвіліны расстрэльваюць маладняк непамысна.